kiel formigis la homa lingvo. Homo sapiens aperis sur la tero antau ducent mil iaroi, cae dum certa tempo convivis cun homo neandertalis, unu demando de longe incitadas antropologiistoin. Ciam cae ciel formigis la homa lingvo? articolo en la revuo Frontiers in Psychology en februaro 2018, hoc fare de usona professoro Shigeru Miyagawa sugestas che stona i pradesegnajoi per si mem representas spezon de pralingva esprimo. Lingvisto el la Universitato de San Paolo, en Brasilo cun laboris en tiu studajo. Tiu plei antiqua formo de arto devenis de la periodo alta paleolitico, quardec mil iaroi antau Cristo, ofte farita en cavernoi cae shirmeioi. Gi estis salto de la homa menso, quiu tiam comensis usi simboloin eble tio estis la comenzo de lingvo. Oni conjectas che ancao la acusticae fenomenoi en tiai fermitei locoi contribuis alla fenomeno. Multai prade situas en punctoi de forta resonado, cio estigis e hoin. Lingvistoi do supposas che la artajoi en cavernoi estis ia duobla transmetado de informoi, personae cae bildae elementoi. Tio indicas la manieron kiel la simbol capabla menso de tiui unuae homoi alprenis la formon de concreta linguaggio. Estigis nova brancio de scienzo chiun oni al nomas archeologio-acustico, lau quiu trovidias ligo inter la signifo de shtonae pradessegnajoi cae la acusticae fenomenoi de la locoi quia ili estis faritai. Exemple, bildoi montrantai rufo-bestoin, bovoin, bizonoin, aperas ofte en locoi de forta resonado, simila al rufobruado. Alivorte, tiui homoi desegnis ne nur tion kion ili vidis, sed ancau kion ili audis. Ancau la homa lingvo comencigis per gestoi cae voc sonoi. Antau nelonge, oni el trovis che stonai prade segnajoi comencidis pli frue ol supposite, nome antau sestec mil iaroi, ciam homo neandertalis ancora existis en Europo. Neandertaluloi, ciui appartenis al alia spezio, estis facte la unuae artistoi ciui faris tiaen desegnajoin. Certe, la desegnado ne estis plena lingvo en tute. Tamen gi che la mechanismo i productantai pentradon estas paralelai al tiui de lingvo. Eble unu evoluis de la alia. Sendube, la homa lingvo resultis de interrilatoi inter plurai sentumoi. Temas do pri delicata construado ene de la mirinda Roma menso.